Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մեր հյուրն է ցաղկաբերցի ֆերմեր Սայադ Գևորքյանը։ Սադ Գևորգյանի ծնդավայրը Հայաստանի Հանրապետության Պրոշյան գյուղն է, ինչպես եւ ինչու հայտնվեց Արցախում, Սայանն ինք կպատմի իր մասին։ Ծնվել եմ Ջավախտում 66 թվականից ապրում եմ Պրոշյան գյուղում, Նայիրի շրջան Պրոշյան գյուղ, ընդերից մնացած ընթացքը մինչև Արցախյան պատերազմ 90 թվականից վերագնագեցման գործընթացը սկսվավ, առաջի վերագնագեցողներից ենք։ Արցախում պատերազմից հետո սկսեցինք զբաղվել վերաբնակիչությամբ։ Վերաբնակիչությունը սկսվել է 94 թվականին, 93 թվականին աշնանից սկսել ենք 94 թվականին։ Հունվարից արդեն լծվել ենք բուն գործունեությամբ։ Արցախյան գոյապայքարի ակտիվ մասնակիցը զինադադարից հետո որոշեց մնալ Արցախում, քանզի համոզված է, որ երկու հայրենիք չի լինում։ Վերաբնակեցման ծրագիրը Արցախում կյանքի կոչվեց 1990 թվականին։ Հենց այդ տարիներին էլ ոչ միայն Սայակ Գևորքյանը, այլև շատերը Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաններից Արցախ եկան։ Եկան ու ամուր կանգնեցին ազատագրված հողում, իսկ այստեղ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար հնարավորությունները շատ-շատ են։ Չքնաղ բնություն, հարուստ արոտավայրեր, Եթե դրանց էլ գումարեն կառավարության աջակցությունը վերաբնակիչներին, ապա պարզ կլինի, որ այդքան էլ դժվար չէ նոր օջախ հիմնել, նոր գործ սկսել։ Ազատագրված տարածքներում հնարավորություններ կան աշխատող մարդու տեղը, եթե ժուլիկ չի, հացնող չի, յոք եկել իր աշխատելու, ինքը հաստատ կհասներ ինչ-որ հաջողությունների։ Ու եղել են դեպքեր, որ մարդիկ ստացել են կամ 1 կող կամ 5 ոչխար, որ տրվում էր վերաբնակիչներին, անտոկոս վարկի ծնուներ, ոչ թե գումար, այլ տալիս էինք անասուն կամ 5 ոչխար։ Ովքեր աշխատող են եղել, այդ անասունները զարգացրի հասցրու արդեն ֆերմաների։ Հիմա կան այդ ձևին Իսկ ովքեր չեն աշխատել, եկել չի հաջողվել հետ են գնաց։ Հիմնականում հաջողվել են մարդիկ հիմա ապրում են հարավային թևը իրոք զարգացել է, հյուսային թևում ճիշտ է միայն անասնապահությունն է հիմնականում որ զարգանում է, իսկ հարավային թևը հողագործություն Սադ Գևորգյանը միանգամից գյուղատնտեսության աշխարհը չմտավ, նախ որքան հնարավոր էր որոշեց տեղեկանալ հողի գաղտնիքներին եւ որպես գործին գիտակ իրականացնել սեփական ծրագիրը։ Հողագործությամբ զբաղվելու համար նա դարձավ Վարկառու, հենց իր ապրած գյուղի Քաշաթաղի շրջանի Ծաղկաբերդի մերձակայքում մշակեց 20 հեկտար ծորեն, տարինբերք հառատեր։ Հողագործը կարողացավ մարել վարկի գումարը եւ համարձակորեն լայնել հողագործության ծավալները։ Այսօր արդեն ֆերմերը մշակում է մոտ մոտ 820 հեկտար տարածք, ավելացան եւ մշակաբույսերը։ Երբ հայացքս հառում եմ հերունները, ապա նորից եմ ցանկանում Արցախ հravirել նրանց, ովքեր չկարողացան հաղթահարել դժվարությունները։ Միայն աշխատանքն է կոփում մարդուն եւ միայն աշխատանքն է բարիք բերում, ասում է այսօր արդեն Արցախում ճանաչված ֆերմեր Սայատ Գևորքյանը։ Գանդեշյան ասպարես ճիշտ ասած մտել ենք մեր աշխատակիցների հետ միասին, Զիգոն Սարյանի, Պամալավերյանի հետ միասին որոշեցինք վերցնել 1 միլիոն վարկ, գերեցին մեզ 57 կամ 8 թվականին մենք այդ 1 միլիոն վարկով սկսեցինք մեր գանդեշյան գործունեությունը Ծաղկաբերդ գյուղի հողերում, ընդամենը 20 հեկտար տարածք ցանոցինք եկամուտը ստացանք, զարգացրեցինք, այդ միլիոնը վերադասեցինք, եկամուտը նորից շարունակեցինք։ Հետո սկսեցինք վարձակալել տարածքներ։ Նույն այդ ծաղկավերտի հետ խնձորեսկի հատվածում տարածքներ վարձակալեցինք, այդ տարածքներից այսօր ունենք մոտ 120 հեկտար վարձակալված տարածք, 20 հեկտարով օգտագործում ենք ընդամենը մոտավորապես մի 15 տարի առայժմ։ Հետո ուրիշ տարածքներ, հարավային Շանաձորի տարածքը վերցրեցինք, Իցան գյուղի տարածքը վերցրեցինք Վարշավան հողերը։ Ընթացքում բարձրացանք հարկի տարածք, տարածքներում է բարձրացանք մոտավորապես 350-ից 400 հեկտար։ Զինկոմ Իսայրատի անձնակազմի հետ միասին, առանձին, ես իմ ընկերներով ունենք հակում եւ իշխանաձորում տարածքներ վերցած։ Հաճար ենք մշակել մի քանի տարի հիմնադրամի աջակցությամբ որ սկիզբերը դրել, որ հիմնադրամը մեզ տնտես։ Այս պահի դրությամբ գյուղնախարարությունն ա չնաստվել, բայց եկա գյուղ հիմնադրամի աջակցությունը միշտ էլ մենք զարգացել են արկի տեսքով, տեխնիկայի տեսքով։ Այս պահին մենք ցանում ենք կտավատ, որ 5 հեկտար սոյայում կարող ենք ցանելու, եթե լավ ստացվեց, շատացնելու ենք այդ տարածքները։ Հիմնադրամի հետ ես մինչև այս նոր վարկը, որ հիմա ուզում եմ ստանալ, ես մի անգամ էլ եմ վարկ ստացել, 6 միլիոն դրամ անասնապահության վարկ եմ ստացել, զարգացվել այդ վարկը, իր նպատակին ծառայելով, այսօր էլ այդ անասնապահությունը գործում է մեր հարավային թևում է, անասնապահությունը իմ եւ ընկերոջս հետ միասին։ Հիմնադրամից մենք ստացել ենք տարբեր տեսակ կյանքի սերմ էր։ Ցոնենի սերմը ճիշտ ասած մեզ մոտ չստացվեց, դրանով չզարգացեց։ Բայց 40 տոննա մի տարի գալի ենք մեզ ցեքին։ Դրանից ցոնենը իրացնում ենք մի մասը, եթե հիմնադրամը ընդունում է, հարմար գների էլի, բայց միշտ հիմնադրամը 10-15 դրամ ավելի բարձր գնով ընդունում, քան դե ասենք մի շուկան։ Տեսնում եք, որ այնքան շատ ավուրս չեն կարողանում իրացնել, ցեղամեկը գորիսի անհրաժեշտ է որը հստակ գին եթե լինի, հստակ ձևավորված գին լինի, պետություն եթե կարողանա գինը սահմանի, գյուղացին ինքը իմանա որ արտադրելու է այս գնի, փոփոխություն չի լինելու, պետք ավելի հստակ կլինի։ Ինքը կիմանա ավելացնի ծավալը, թե քչացնի։ Պոտենցիալը շատ մեծ է Արցախի, հնարավորությունները հողային տարածքներով շատ մեծ է։ Շատ ձեռով ձեռով աշխատող մարդու դեր։ Եթե աշխատեցիր, կարողացար կազմակերպել նորմալ, հաստատ շատ հնարավորություններ կունենան։ Եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է շարունակում ենք ծրագիրը։ Հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչպես է կատարվում խոշոր եղջերավոր կենթանիների եղջերատումը Հայաստանում։ խոշոր եղջերավոր կենթանիների բուծման զբաղվողների, ֆերմերների, գյուղացիների շրջանակում լայն կիրառում է ստացել անեղջյուր, անկոտոշ, եղջերատված կենթանի եւ այլ տերմինները։ Եղջերատման տեխնոլոգիան Հայաստանի Հանրապետությունում սկսել է կիրառել 2004 թվականից այն լայնածավալ գործածում ստացավ Card Agrosերվիսի մասնագիտական խմբի ուսուցողական եւ հետեւողական ծրագրի իրականացումից հետո, որը մեկնարկվել է 2006 թվականին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենթանիների եղջերատման տեխնոլոգիայի տիրապետմամբ իրենց մասնագիտական ծառայությունն են մատուցում 50-ից ավելի անասնաբույժներ, ֆերմերներ, իսկ եղջերատված խոշոր եղջերավորների գլխականակը գերազանցում է 7000-ը տարեստարի ավելացման միտումով։ Որտեղից է ցակել եղջերատման գաղափարը, որն է եղել նպատակը, ինչպիսի անասնաբուծական հնարքներ են կիրառում եղջերատման ժամանակ, կա արդյոք դրա անհրաժեշտությունը առհասարակ։ Տավարաբուծության ոլորտում գիտական տնտեսական տեսանկյունից գերհզոր երկրներում, Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում եւ մի շարք եվրոպական երկրներում կենթանիների եղջերատումը արդյունաբերական շահավետության տեսակետից արդարացված է եւ տնտեսական հաշվարկներով կիրառվում է ավելի քան 35-ից 40 տարի։ ինչու է խոշոր եղջերավոր կենթանիների եղջերատումը կարևոր։ Եղջերավոր կենթանու մոտ արկա է ագրեսիա, որը արտացոլվում է եղջերահարմամբ եւ տրավմատիզմի առաջացմամբ։ Բազմաթիվ երկրներում եղջերահարման հետևանքով մարդկային մահացության դեպքեր են արձանագրվել, հատկապես սպասարկող հանձնակազմի եւ ֆերմերների շարքերում։ Եղջերահարումից վնասվում է կենթանիների մաշկը, կուրծը, աչքերը, եղջյուրները, հղի կենթանիները կարող են վիժել, ինչը մեծ վնաս է հասցնում տնտեսությանը։ Եղջերավոր կենթանիների նախնիների մեջ առավել ցայտ ունի կենթանիների բնազդը, այսինքն ավելի մեծ, հզոր եղջերավոր կենթանին ֆիզիկական ճնշումից բացի ստրեսի մեջ է պահում նախրում գտնվող մյուս կենթանիներին, որն էլ անմիջականորեն անդրադառնում է կենթանու մթերատվության նվազման վրա։ Եղջերավոր կենթանիների թեղափոխ տեղափոխումը տրանսպորտով դառնում էր ռիսկային, իսկ վնասվածքից խուսափելը գրեթե անհնարին։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կահավորված անասնաշենքերում եղջերավոր կենթանի մեծ խնդիր է հանդիսանում ֆերմայի կառավարման հարցում։ Պահանջվում է ավելի շատ տարածք կապովի պահված իրականացնելու համար։ Եղջյուրները խոչընդոտ են հանդիսանում նաև հատակային անկապ բոքսային պահվածքով կերակրման տեխնոլոգիայի համար։ Ինչու են ֆերմերները խուսափում եղջերատոլ իրենց կենթանիներին։ Ըստ ավանդական մտածելակերպի կովը պետք է ունենա եղջյուր։ Այն եղջյուր կենթանու մոտ դժվար է գրահել տարիքը, որը որոշվում է ըս եղջյուրի վրա առաջացած կալցիումային օղակների։ Հերագնա արոտներում եղջյուրները պաշտպանում են կովերին գայլերից։